Egunon, Mikel. Egunon. Bueno, aldatza e, barazki kooperatibaren inguruan hitze ingo dugu. Zuek ja aspaldi, e, martxan jarritako ba, proiektu, proiektuaren inguruan alegia. Izan ere, bueno, ba, duela gutxi jakin izan dugu, berriz ere, ba, irungo lakasita gaztetxean vegeta e, zea, e, ba, jantokia, eh, martxan jarriko dela. Baina aldez horretik, e, jakin nahiko genuke, ba, bueno, zein izan da orain arteko ba, bilakaera edo ibilbidea. Beno, ba, orain dela urte terdi, ia bi urte martxan jarri genula baratza kooperatiba, eta mm, zeditutako terreno baten martxan jarri genuen. Beraz, lehendabiziko gauza hori izan zen terren hori bilatzia. E, asiratik kooperatiba osatu genuen, hau da, e, hainbat e, familia, kuota bat jartzen dutenak hilabetean, parte hartzen dutenak e, baratzeko gestioan, erabaki guztitan, eta baitaren lanean, Eta kuota hoiekin bi liberatu jornada erdiz e, egunerokoan baratza lantzen dugunak. Lendabiziko urtea nahiko zaia izan zen, terrenoa ba, baratzera egokitu behar izan zelako eta usta txikia izan zelako, baina e, ba, lendabiziko urte horren boka eran eta ja bigarren urte honetan, Ba, usta nahiko politia jaso dugu, baratza handitu da, amaboz askirekin, amaboz familiakin hasi ginen, orain hogei familiatan gabiltza, eta bueno, orokorrean bai baratza bera bai e, kooperatibaren funtzionamendua ba, sendotu da eta orain aipatzen zenuen bezala proiektu berriekin eta vegeta jantoki hau berreskuratzeko ideiakin besteak beste. Mm Bueno, saskia aipatu dozo, saskiaren banaketarako baita ere, zuek eh, astero antolatzen zarete nola izaten da hori? Hori da, e, kooperatibistak dien familia hoiek, konpromiso batzuk betetzen dituzten, no? esan dudan bezala kuota, bihiretan parte hartzea, uzolanak, ustaren bilketa ere bai, eta horren e, truke saski bat e, jasotzen dute e, astero. Saski horiek garaiko barazki ekologiko eta osatuak dira, eta lakasita gaztetxean banatzen ditugu larun batero. Mhm. Larun bat goizean beraz, lehen bizi txanda tokatzen zaiona, baratzera etortzen da jasotzera e, liberatu okin, eta gero banaketa egiten dugu gaztetxean. Eta bueno, horrek daukare bai zea oso positiboa guretzat eta ba, estrategikoa nola bai dela azkenean oitutzea barazki azkenean e, janari, e, janaria bertan ekoiztutakoa, garaikoa eta beno, ba, horretan, horretan gabiltza. Bueno, eta horrekin batera samarra dugu baita ere, eh, ba, Gipuzkoan baian, Euskal Herri maian, baina bereziki baita ere, ba, Gipuzkoan martxan jarri diren bestelako ba, proiektu e, kooperatibista eta barazki munduko ba, proiektuekin bat egin dozutela, ez Bai, gu sortu ginen erako jada baserri sarea e, martxan jartzen ari zen, guk horretan gipuzkoan mailan e, ba, kontsumo elkarteak, gu bezalako kooperatibak eta barra elkartzen dituen sare bat da, eta guk bat egin genuen e, horrekin, eta bueno, e, ba, hainbat jardunaldi antolatu dira horren arte, baina batez ere e, mugimendu baten sorreran e, ari gera, eta batez horren arte ba, lan handia hartu du elkar ezagutzeak, elkar trukatzea ba, gure esperientziak, eta beno ikusiko dugu, hemendikan aurrera zenolako bilakare hartzen duen horrek, baina argi dago nekazaritza nik uste berreskuratzen ari duela galdutako pisu bat, eta gainera planteatzen ari gera askotan nekazaritza bat e, beste antolak eta beste eredu batetan e, nolabai sustengatzen dena eta beste eredu baterantz abiatzen dena ere bai. Eta beno, alde horretatik baldaketarako tresna dira, nik uste kontsumo elkarte hauek, eh, barazki kooperatiba hauek ere. Mhm. Bueno, aldaketarako ba, prozesu horretan baitare, vegeta jantokiak martxan eh, jartzen dituzue, jarduera paralelo bat da, ekimen, eh, bueno, ba, ekimen bat azken finean zuek bultzatuta, nola izango da hori? Ba, esan dezakegu, gure baratza kooperatiba nola bait sortu bada gaztetxean egindako barazki ba, vegeta jantoki hoiengatik, baita ere agro jardunaldiengatik eta horrelako kontzientziatik, ba orain eh, bueltako bueltako eh, ibilbidea dator, ez? Zeren e, gelditu izan da e, vegeta jantoki hori gaztetxean eta guk erabaki dugu berreskuratzea azkenean esan dezakegu nolabait iturrietatik bueltatzea dela baina gainea plus bat e, plus batekin ez dela bertan ba, baratzeko produktuak eskaini halko ditugula igual ez tira Jantokioiek jantoki soilik gure produktuekin egingo baina bai izango dute presentzia handi bat saiatuko gera garaian garaiko produktuak bertan eta errezetak bertan eskaintzen eta baita ere bada e, kooperatibarentzako ba, iturri ekonomiko mhm. txiki bat, beraz bi alde horiek ditu. Mhm. Irungo lakaseta gaztetxean izango da, hilabetean behin, ez da? Hori da, lendabizikoa martxoaren bederatzean izango da, baina bestela e, hilabeteko lehen larun batean izango da, beste edo zerrez badago, baina beno, mhm. jungo gera esaten fetxa eta propaganda egiten horren inguruan, eta bai, asmoa hilabetean behin e, egite izango da, gaina horrela dastatu halko ditugu pixka bat, ba, garaian garaiko e, errezeta desberdinak, ez? Mhm bueno, ba, horra gelditzen zaigun aipatzea da, e, ez dakite pentsatua duzuen, ja menu horrendako, edo bazkario horrendako, zea prezio bate jartzea, zer egin behar da bertan parte hartzeko, pixka bat horren inguruko informazioa. Ba, bai, txartelak jada salgai daude, e, okerrez banago, zumbilan, kabigorrin, eta lakasita gaztetxean bertan, e, prezioa lehen baino pixka garestiagoa da, zortzi eurokoa da, ze eskenean bai da guretzako e, ba, finantziazio iturri txiki bat, eta lehen baino pixkate garestiagoa da, eta menua ba, okerrez banago, kalabaza purea izango da, eta ondoren e, barazkiak e, arroza eta kurriarekin. Mhm. Ba, oso ongi, gelditzen zaiguna da jendea animatzea e, eta gerturatzea, ez, e, jeta jantoki horretara. Eta bide batez baita ere, ba, aldatza, e, ko, barazki kooperatiba esagutzeko aukera izango dute. Hori, animatzea, gaina giro politia dela, e, bazkariaz gain beste e, gauzatxo batzuk akasantolatuko ditugu ere bai, beraz, e, martxoaren bederatzean, ordu biak aldera, e, lakasita gaztetxean. Bale, mi esker, Mikel. Mi esker zuri.